Bir programın daha sonuna geldik. Doğudan estirdiğimiz türkü rüzgarı bakalım bizleri haftaya hangi şehirlere götürecek. Tekrar birlikte olmayı umuyor ve ekibimizi tanıtıyoruz. TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Doğudan Esintiler programını sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses kayıtta Murat Özgür Batı görev aldı. Sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Doğudan Esintiler, Esintiler.